บุ๊กทูเจ็ดสิบสี่ setenta e quatro, ขอร้องให้ทำอะไรบางอย่าง pedir alguma coisa. คุณช่วยตัดผมให้ดิฉันได้ไหมคะ Você pode cortar o meu cabelo? อย่าให้สั้นเกินไปนะคะ Não muito curto, por favor. สั้นอีกนิดนะคะ Um pouco mais curto, por favor. ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมคะ Você pode revelar fotografias? รูปอยู่ในซีดีค่ะ As fotografias estão no CD. รูปอยู่ในกล้องค่ะ As fotografias estão na câmera. ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมคะ Você pode consertar o relógio? กระจกแตก A lente está quebrada. แบตเตอรี่หมด A bateria está descarregada. ช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมคะ Você pode passar o ferro na camisa? ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมคะ Você pode lavar as calças? ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมคะ Você pode consertar os sapatos? ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมคะ Você tem fogo? คุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมคะ Você tem fósforos ou um isqueiro? คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ Você tem um cinzeiro? คุณสูบซิก้าไหมคะ Você fuma charutos? คุณสูบบุหรี่ไหมคะ Você fuma cigarros? คุณสูบไปป์ไหมคะ Você fuma cachimbo?